ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا نوانكوليزا خبار ذو القرنين وأنبيه نتاكسموليني بعد حديثياك إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا Sisi tulimtilia nguvu katika ardhi na tukampa njia za kila kitu. فاتبع سببا Basi akaifuata njia. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا Hata alipofika macho ya jua aliliona linatua katika chemchemu yenye matope meusi. Na hapo akawakuta watu. Tukasema, ewe Dhulkarnaini, ama uadhibu au watwae kwa wema. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا Akasema, ama aliyedhulumu basi tutamuadhibu na kisha atarudishwa kwa Mola wake mlezi amuadhibu adhabu isiyojulikana. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا Na ama aliamini na akatenda mema basi atapata malipo mazuri nasi tutamwambia lilo jepesi katika amri yetu ثم اتبع سببا kisha akaifuata njia حتى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى لبوفيك متوكيو يا جوا أليليونا لنوشوموزيا واتو تسيوا ويكيا بازيا لكوا كينغانالو كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا خبرا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ndiyo hivyo hivyo na sisi tulizijua vilivyo habari zake zote ثم اتبع سببا kisha akaifuata njia حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا Hata alipofika baina ya milima miwili, alikuta nyuma yake watu ambao takriban hawakuwa wanafahamu lolote. قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا Wakasema, ewe Dhulkarnaini, Hakika juju wa maajuju wanafanya uharibifu katika nchi. Basi je, tukulipe ujira ili utujengee baina yetu na wao ngome? Qala ma makkanni fihi rabbi khayrun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radama. Akasema yale Mola wangu alioniwezesha ni bora zaidi, lakini nyinyi nisaidieni kwa nguvu zenu. Itakujengeeni kizuizi baina yenu na wao.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 Basi hawakuweza kuukwea wala hawakuweza kuutoboa. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا Akasema, hii ni rehma itokayo kwa Mola wangu mlezi. Na itapofika ahadi ya Mola wangu mlezi atauvunja vunja. Na ahadi ya Mola wangu mlezi ni kweli tu. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا Na siku hiyo tutawaacha wakisongana wao kwa wao. Na baragumu litapulizwa na wote watakusanywa pamoja. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا na siku hiyo tutawadhihirishia wazi jahannamu makafiri waione. Alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Wale ambao kwamba macho yao yalikuwa paziani hayanikumbuki na wakawa hawawezi kusikia. Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Ewe mtume, baadhi ya makafiri wanakuuliza habari za Dhulqarnaini, waambie nitakusimulieni baadhi ya habari zake. Tumemtilia nguvu amri yake katika ardhi, akiendesha humo mambo kwa mazingatio yake na utawala wake. na tukampa ujuzi mwingi kwa njia ambazo kwazo akiweza kuongoza mambo. Kwa kutumia njia hizo aliweza kueleza madaraka yake katika ardhi na akafuata njia mpaka akafika huko magharibi kuchwa jua. Akaenda mpaka akafika pahala mbali huko upande wa magharibi akalikuta jua kwa linavyoonekana kwa macho kama kwamba linazama pahala pia chemchemi ya maji ya moto na matope meusi. Na karibu ya chemchemu hii dhulkarnaini aliwakuta watu makafiri. Mwenyezi Mungu akamtia moyoni mwake afanye mojapo ya mambo mawili. Ama waite kwenye imani na hili kwa hakika ni jambo zuri au awapige vita ikiwa hakuitikia wito wa imani. dhulkarnaini akawatangazia katika wao walijidhulumu nafsi yake kwa kubakia katika ushirikina basi amestahiki adhabu ya duniani kutokana naye na kisha atarejea kwa Mola wake mlezi naye atamuadhibu adhabu kali wasiyojua na ama mwenye kumwitikia na akamwamini Mola wake mlezi na akatenda mema basi atapata malipo mazuri ya akhera na hapa duniani tunamchukulia kwa upole na wepesi kisha Dhulkarnaini akaendelea vile vile huku akiomba taufiki ya Mwenyezi Mungu na akafuata njia ya kufikilia matokeo ya jua upande wa mashariki. Hata akafika linapochomoza jua kwa ionekanavyo kwa macho mwisho wa majenzi, akawaona watu wanaishi katika ushenzi kabisa, hawana hata cha kuastiri na joto. Na kama Dhulkarnaini alivyowaita watu wa magharibi waje kuamini, basi kadhalika aliwaita hawa na akaenda nao mwendo ule ule wake wa mwanzo. Kisha akaendelea vile vile akitumia mbinu alizomsahilishia Mwenyezi Mungu za kumpa taufiki akishika njia baina ya mashariki na magharibi mpaka akafika katika safari yake ya tatu pahala mbali baina ya milima miwili mirefu na huko akakuta watu ambao hawafahamu wanaloambiwa ila kwa uzito na mashaka. Hiyo ngome au boma baina ya milima miwili iliyotajwa katika maelezo ya juu ni milima ya Azerbaijan na Armenia na kauli nyingine ni kaskazini ya mwisho katika jimbo la Turkistan. Walipoziona nguvu zake na uwezo wake wakamtaka wasimamishie ngome ya kuwalinda na juju wa majuju. Nao hao ni watu wanaoonea maya na wanawafisidia na kuwaharibia nchi yao na wao walikuwa watayari wamlipe ujira kwa kazi hiyo. Akawajibu kwa kuambia mali na madaraka alionijalia Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kuliko hayo mnayotaka kunipa. Akaanza kusimamisha hiyo ngome na akawataka wamsaidie kama wezavyo kwa watu na zana ili awatimizie wayatakayo. Akawataka wamkusanyie vipande vya chuma, wakakusanya kama alivyotaka Akajenga kwa hivyo ngome ndefu iliyolingana na kingo za milima hiyo miwili. Kisha akawaamrisha wawashe moto, wakauwasha mpaka chuma kikayuka. Tena akamimina juu yake shaba iliyokwisha yayushwa ikawa ngome madhubuti haipitiki. Basi wale mahasili hawakuweza kulikwea lile boma jinsi lilivyokwenda juu wala kulitoboa kwa ugumu wake. Dhulkarnaini alipokwisha jenga ile ngome alisema kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ngome hii ni rehma iliyotoka kwa Mola wangu mlezi kwa ajili ya waja wake na itabaki hivi hivi imesimama mpaka ya amri ya Mwenyezi Mungu kuiteketeza. Hapo tena itakuwa sawa sawa na ardhi na amri ya Mwenyezi Mungu ni lazima itimie bila muhali. Na tangu kujengwa boma hilo juju wa majuju wakabaki nyuma yake wakipambana wenye kwa wenyewe na wengine wakasalimika na shari yao. Ikifika siku ya kiyama likapulizwa baragumu Mwenyezi Mungu atawakusanya viumbe wote kwa ajili ya hisabu na malipo. Na hapo Mwenyezi Mungu ataonyesha wazi makafiri jahanamu iwatikitisho na atawatumbukiza humo. Na hayo ni kwa kuwa macho yao walipokuwa duniani walikuwa yameghafilika hayao ni ishara za Mwenyezi Mungu kama kwamba yamezibwa na pazia na walikuwa kwa upotovu wao hawawezi kusikia wito wa haki kama mtu aliyekuwa kiziwi. Wale ambao kwamba macho yao yalikuwa paziani hayani kumbuki na wakawa hawawezi kusikia ni wale ambao macho yao yameghafilika na kunizingatia mimi katika mbingu na ardhi. Na kwa hivyo hii aya tukufu inazindua watu wazingatie yote yaliyowazunguka yanayoonyesha ishara za kuwapo Mwenyezi Mungu.